Pestajat peus beur d'ar zun ma Un tol gant benek, un gorteit, an de gont a in fasip. De txeret Saintek plar a uinek paout, nao da an ar nudjen tre tout. se zo er da an ar nudjen mm, Sur ar Ya ya, gwa eme studio matematik poen yo ankor. Ah bon, benifin de be mei er stajat ar nudjen